13480-fatvo. Ramazon oyining xususiyatlari. Savol: Ramazon oyining xususiyatlari nimalardan iborat? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Ramazon 12 arab oylaridan biri bo'lib, islom dinida ulug'langan oydir va u boshqa oylardan bir qancha xususiyatlar va fazilatlar bilan ajralib turadi. Jumladan, birinchidan, Allah azza va jalla uning ro'zasini islomning 4-rukni qildi. Alloh taolo aytgandek: "Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi va bayyinatin min al huda val furqon." Ramazon oyidirki, bu oyda odamlar uchun hidoyat bo'lib va hidoyat hamda furqon, ya'ni haq bilan botilni ajratguvchining ochiq oyatlari bo'lib Qur'on nozil qilingan. فمن شهد منكم الشهر فَلْيَصُمْهُ بس sizlardan kim bu oyda hozir bo'lsa, roza tutsin. Baqara surasi 185-oyat. Ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning innal islama buniya ala khamsin: shahadati an la ilaha illalloh va iqomis sola va ita'iz zaka va siyami ramazona va hajjil bayt Islom 5 narsa ustiga bino qilingan. Allohdan o'zga haq iloh yo'q deb guvohlik berish, namozni to'kis ado etish, zakotni berish, Ramazon ro'zasini tutish va baytni haj qilish deganlarni eshitganman dedi. Sahih Buxoriy 8-chi, Sahih Muslim 16-chi hadis. Ikkinchidan, Alloh azza va jalla unda Qur'onni nozil qildi. Yuqoridagi oyatda Alloh taolo aytganidek, Ramazon oyidirki, Bu oyda odamlar uchun hidoyat bo'lib va hidoyat hamda furqon, ya'ni haq bilan botilni ajratguvchining ochiq oyatlari bo'lib Qur'on nozil qilingan. Baqara surasi 185-oyat. U zot yana shunday deydi: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Albatta biz u Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik. Qadr surasi 1-oyat. 3-dan Alloh ming oydan yaxshiroq bo'lgan Qadr kechasini shu oyga yashirdi. U zot aytganidek: "Inna anzalnahu fi laylatil qadr." Albatta biz u Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik. Va ma adroka ma laylatul qadr? Ey Muhammad alayhi alayhisolatu vassalom, Qadr kechasini nima ekanligini siz qayerdan ham bilardingiz? Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Qadr kechasi 1000 oydan yaxshiroqdir. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. U kechada farishtalar va ruh, ya'ni Jabroil alayhissalom parvardigorlarining izni ixtiyori ila yil davomida qilinadigan barcha ishlar bilan osmondan zaminga tushurlar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. U kecha to tong otgunicha tinchlik, omonlikdir. Qadr surasi 1-5-oyatlar. u zot yana shunday deydi. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. inna kunna munzirin. Albatta biz uni bir muborak barakotli kechada nozil qildik. Dar haqiqat biz insonlarni ushbu Qur'on bilan oxirat azobidan ogohlantirguvchi bo'ldik. Duxon surasi 3-oyat. Alloh taolo Ramazonni qadr kechasi bilan fazilatli qildi. Bu muborak kechaning martabasini bayon qilish uchun Qadr surasi nozil bo'ldi va ko'plab hadislar vorid bo'ldi. Jumladan Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Ataykum Ramazon shahrun muborak. Faradallohu alaykum siyamah." Sizlarga muborak Ramazon oyi keldi. Alloh sizlarga uning ro'zasini tutishni farz qildi. Tuftahu fihi abwabus sama va tughallaqu fihi abwabul jahim. va tug'allu fihi maradatu shayatin. Unda osmon darvozalari ochiladi, jahannam darvozalari yopiladi va shaytonlarning ashaddilari zanjirband qilinadi. Lillahi fihi laylatun khayrun min alf shahr man hurima khayraha faqad hurim. Unda Allohning 1000 oydan yaxshiroq bir kechasi bor. Kim o'sha kechaning yaxshiligidan mahrum bo'lsa, demak u ko'p narsadan mahrum bo'libdi. Sunan Nasoiy 2106-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba: Sahih Targ'ib 999. Boshqa hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Man qama laylatal qadri imanan va ihtisaba, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kim qadr kechasida iymon bilan savob umidida qoyim bo'lsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi dedilar. Sahih Buxoriy 2014 Sahih Muslim 760 hadis. 4-dan Alloh azza va jalla uning ro'zasini va tungi ibodatini iymon va savob umidida ado etishni gunohlarning mag'firat qilinishiga sabab qildi. Sahihayinda kelgan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam man soma Ramadona imanan va ihtisaba g'ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Kim iymon bilan savob umidida Ramazon ro'zasini tutsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi dedilar. Sahih Buxoriy 2014, chi Sahih Muslim 760-hadis. Boshqa rivoyatda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Man qoma Ramazona imanan va ihtisoba, g'ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kim Ramazonda iymon bilan, savob umidida qoyim bo'lsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi dedilar. Sahih Buxoriy 2009, Sahih Muslim 759 hadis. Musulmonlar Ramazon kechalarida qoyim bo'lishning sunnat ekanligiga ijmo qilganlar. Imom zikir zikr qilganki, Ramazonda qoyim bo'lishdan murod taravih namozidir. Ya'ni qoyim bo'lishdan ko'zlangan maqsad tarovih namozi bilan hosil bo'ladi. 5-dan Alloh azza va jalla Ramazon oyida jannat eshiklarini ochadi, do'zax eshiklarini yopadi va shaytonlarni kishanlaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين Ramazon kirganda jannat eshiklari ochiladi, jahannam eshiklari yopiladi va shaytonlar zanjirband qilinadi dedilar. Sahih Buxoriy 3277, chi Sahih Muslim 1079 hadis. 6-dan Allohning bu oyning har kechasida dozoqdan ozod qiladigan bandalari bor. Abu Umoma radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Inna lillahi inda kulli fitrin utaqo." Dar haqiqat Har bir iftor vaqtida Allohning dozoqdan ozod qilgan bandalari bordir. Musnad Ahmad 22202-hadis. Hadis hukmi hasan sahih. Manba: Sahih targ'ib 1001. Bazzorning Kashful Astor to'plamida keladi. Abu Saiddan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam azza va jalla utaqo fi kulli yawmin wa layla, yani fi Ramadan. وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة da'vatan mustajaba. Darhaqiqat, Alloh taboraka va taoloning har kuni va kechasi, ya'ni Ramazonda do'zaxdan ozod qiladigan bandalari bor. Shuningdek, batahqiq har bir musulmonning har kuni va kechasi ijobat bo'ladigan duosi bor dedilar. Kashful Astor 963-hadis. Hadis hukmi sahih li g'oyrihi. Manba: Sahih targ'ib 1002. 7-dan Ramazon ro'zasi agar katta gunohlardan saqlanilsa, undan oldingi Ramazondan beri qilingan gunohlarga kafforat bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam as-salavatul khams val jum'atu ilal jum'ah va Ramazonu ila Ramazon mukaffiratum ma baynahunna idza al kabair. 5 mahal namoz va juma keyingi jumagacha, Ramazon keyingi Ramazongacha o'z oralaridagi gunohlarga kafforatdir. Agar gunohi kabiralardan saqlangan bo'lsa, der edilar. Sahih Muslim 233-hadis. 8-si Ramazon rozasi 10 oyning rozasiga to'g'ri keladi. Abu Ayyub Ansari radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Man soma Ramazona thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyamid-dahr. Kim Ramazon rozasini tutib bo'lib, ketidan Shawvalda 6 kun roza tutsa, yil bo'yi roza tutgandek bo'ladi, dedilar. Sahih Muslim 1164-hadis. Savban radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem "Man soma ramadana fa shahrun bi asharati ashhur wa siyamu sittati ayyamin ba'da al-fitri fadhalika tamamu siyamis sana." Kim Ramazon rozasini tutsa, ushbu bir oy 10 oyga tengdir. Fitrdan, ya'ni Ramazon hayitidan keyingi 6 kunlik roza esa yilning qolgan qismini to'ldiruvchidir. Ana shu jami bir yillik roza demakdir dedilar. Musnad Ahmad 22412 hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Shuayb Arnavut tahrija 22412. 9-dan kim bu oyda imom bilan birga u namozni to'liq tugatgunicha qoyim bo'lsa, unga bir kecha to'liq qoyim bo'lganlik ajri yoziladi. Abu Zar radhiyallohu anhu aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam innar rajula idza solla ma'al imami hatta yansarif Husibalahu qiyamul layla. Bir kishi imom namozini tugatgunicha u bilan namoz o'qsa, kechani qoyim qilgan hisoblanadi dedilar. Sunan Abu Dovud 1375-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Salotut Tarovih 16-bet. 10-dan bu oydagi umra hajga tengdir. Atodan rivoyat qilinadi. Ibn radhiyallahu radhiyallohu moning bizga xabar berib shunday deyotganini eshitdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir ansoriy ayolga "Ma mana'aki an tahujjina ma'ana?" Biz bilan birga haj qilishinga nima monelik qildi dedilar. U ayol: "Bizning suv tashiydigan tuyamiz bor edi. Uni Abu Fulon va uning o'g'li o'z eri va o'g'lini nazarda tutib minib ketishdi. suv tashishimiz uchun bir tuya qoldirishdi dedi. U zot kan Ramazon i'tamiri fi fa inna umratan fi Ramazon hajja. Ramazon bo'lganida umra qilgan, Chunki Ramazondagi umra haj kabidir dedilar yoki shunga o'xshash gap aytdilar. Sahih Buxoriy 1782, Sahih Muslim 1256-hadis. Boshqa rivoyatda hajjatan ma'i men bilan qilingan hajga tengdir deyilgan. Sahih Buxoriy 1863-hadis. 11-dan Bu oyda e'tikof o'tirish sunnatdir. Chunki Nabiy sallallohu alayhi va sallam doimiy ravishda Ramazonda e'tikof o'tirganlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning zavjalari Oisha radhiyallohu anha shunday deydilar: Nabiy sallallohu alayhi va sallam to Alloh o'zotni vafot ettirgunicha Ramazonning oxirgi 10 kunligida e'tikof o'tirgan edilar. So'ngra zavjalari u zotdan keyin ham e'tikof o'tirishdi. Sahih Buxoriy 2026-hadis. 12-dan Ramazonda Qur'onni o'zaro o'rganish va uni ko'p tilovat qilish ta'kidlangan mustahab amaldir. Qur'onni o'zaro o'rganish shunday bo'ladiki, bir kishi boshqasiga o'qib beradi va boshqasi unga o'qib beradi. Ushbu amalning mustahabligiga dalil Ibn Abbas radhiyallohu anhu aytadi: "Va kana yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan fayudarisuhu al quran Jabroil alayhisalom Ramazonning har tunida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashib, Qur'onni dars qilishardi. Sahih Buxoriy 6 chi Sahih Muslim 2308-hadis. chi Qur'on o'qish mutlaqo mustahabdir, lekin Ramazonda yanada ta'kidliroqdir. va so'nggi 13-si Ramazonda ro'zadorga iftorlik berish ham mustahab sanaladi. Zayd ibn Khalid al-Juhani radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi g'ayra annahu la yanqus min ajri sa'imi shay'a. Kim ro'zadorga iftorlik qilib bersa, unga o'sha ro'zadorning ajricha ajr beriladi. Lekin ro'zadorning ajridan biror narsa kamaytirilmaydi dedilar. Jamiot Tirmizi 807-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih Tirmizi 807. Vallohu a'lam.